աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, հարգելի ռադիոընկերներ։ Եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը հագեցած էր տարբեր զարգացումներով։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Այստեղ բնական է այս երկիրը շարունակել իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, կրկին փորձել եւ ոչ միայն փորձել, այլ նաեւ խախտել 2020 թվականի այդ չարաբաստիկ պայմանավորվածության դրույթները, փորձել դիրքավորվել տարբեր հատվածներում, հատկապես Բերձորի, Միջանցկի որոշ հատվածներում։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը այցելել է Իսրայել։ Սա ամենակարևոր աշխարհակահաղական արտաքին քաղաքական զարգացումներից է, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Իսրայելի պաշտոնյաների հետ, արգոս նախարարի, նախագահի եւ այլն։ Քննարկվել են երկկողմանի հարաբերություններ, բացվել է Ադրբեջանի դեսպանատունը Թել Ավիվում։ Ադրբեջանի արգոսնախարը երախտագիտություն եւ շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելին Ադրբեջանին օգնելու համար, այդ թվում նաեւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Քննարկվել են նաեւ տարբեր տիպի այլ փոխգործակցություն զուգահեռաբար նաեւ Ադրբեջանում հայտարարվել է, որ Իսրայելի հետ համատեղ նոր անօթաչուցող սարք կսկսեն արտադրել, ասինքն նաև այս հանդիպման ժամանակ է նման հարցեր քննարկվել։ Ավելին, արվել են նաև մի շարք արտաքին քաղաքական կամ աշխարհակաղակական հայտեր ներկայացվել արվել են հայտարարություններ։ Այսպես Իսրայելի արտգործնախարարը Իրանը նույնացրել է չարորակ ուռուցքի հետ, որը պետք է ոչնչացնել։ Ըստ սրա ասացի։ Բնական է դա չի կարող անպատասխան մնալ Իրանի կողմից, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ավելին, ինչն է հետաքրքիր, որ Ադրբեջանի արտգործնախարը նաև հանդիպումներ է ունեցել Պաղեստինի ղեկավարության հետ։ Հասկանում եք, սկզբունքայնությունը պահպանում են իրենք։ Շատ բան ունենք սովորելու անկախ ամեն ինչից որ հրեական կողմի Իսրայելի հետ շատ սերտ հարաբերություններ ունեն, բայց չեմ մոռանում նաև Պաղեստինին եւ կարեւորել է նաեւ ադրբեջանի արգոսնախարը պաղեստինյան պետության գոյությունը եւ այդ հակամարտության կարգավորումը որպես երկու պետությունների բանաձևով եւ սա նույնպես է տակիր է չմոռանանք նաեւ նախագահ Էրդողանի Թուրքիայի հայտարարությունը երբ որ նա ասել է որ Երուսաղեմը թուրքական քաղաք եւ մի օր ազատագրվելու է մենք էլ պետք է շատ բան սովորենք այս սկզբունքայնությունը միշտ պահպանենք ազգային շահը միշտ առաջ տանենք Թե չէ երբեմն մեկը հակառուս է, մեկը հակարեմցյան է եւ այլ, որ կարելի է ընդհանրապես նման բաներ չլինի։ Իսկ Ադրբեջանում միայն երկու ճշնամի կա արտաքին՝ մենք եւ Իրանը։ Իսկապես շատ բան ունենք սովորելու առաջին հերթին ճշնամիններից։ Հետաքրքիր զարգացումներ ունեցան նաեւ Իրանում։ Այսպես Իրանի արտգոսնախարար պաշտոնական այցով ժամանեց Մոսկվա եւ հանդիպումներ ունեցավ Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Բնական է նաեւ արտգործնախարարի հետ։ Քննարկվել են տարբեր հարցեր՝ երկու պետությունների համագործակցության առնչվող միասնական աշխարհակահաղական այսպես ճակատ ձևավորելու ուղղությամբ եւ ըստ որոշ տվյալների մոտակա ժամանակներում նաեւ կհրապարակվի, կստորագրվի եւ կհրապարակվի մի նոր փաստաթուղթ երկու երկրների ռազմաքաղաքական համագործակցության վերաբերյալ։ Իսկ Իրանի բանակի հրամանատարներից մեկը հայտարարել է, որ որևէ ձևով Իրանը չի ընդունելու անդրկովկասում աշխարհակահաղական հավասարակշռվածության փոփոխություններ եւ սահմանների վերանայում։ Դա շատ հետաքրքիր հայտ է։ Բավականին հետաքրքիր զարգացումներ տնեցան Չինաստանում։ Այստեղ ամենակարևորը կարելի է համարել այն, որ Չինաստանի բանակը պաշտոնապես հայտարել է, որ Ռուսաստանի բանակի հետ զինված ուժերի հետ պատրաստ է զարգացնել փոխգործակցությունը եւ միասնական ճակատով հանդես գալ տարբեր-տարբեր հարցերի շուրջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Ասեմ, որ այս հայտարարությունները եւ ընդհանրապես Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան փոխհարաբերությունները նկատվել են նաեւ ԱՄՆ-ում, այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավոր штаբի ղեկավարը գեներալ Միլլեի հայտարել է, որ նախևառաջ ԱՄՆ-ն այլևս ի վիճակի չի զսպել Չինաստանի զարգացումը, այդ թվում նաև ռազմական, խոսքը վերաբերում է նաև բալիստիկ հրթիռների եւ այլը, ինչպես նաև հայտարել է, որ Չինաստանը Իրանը եւ Ռուսաստանը եւ նաց համագործակցությունը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում նույն ԱՄՆ-ի համար եւ կլինելու է ամենակարևոր աշխարհակահաղական խնդիրը այդ երկրի համար։ Հետաքի զարգացումները տեղ ունեցան նաեւ Թայվանում։ Այսպես Թայվանի նախագահ այցելեց Նյու Յորք, որտեղ շատ ջերմ ընդունելության արժանացավ թե հասարակության կողմից, այդ թվում նաև Թայվանական Սփյուռքի, թե պետության կողմից։ Բայց Չինաստանը իհարկե անպատասխան չթողեց այս։ Եվ ամենահետաքրքիրը այստեղ այն էր, որ Չինաստան այցելեց Թայվանի նախկին նախագահ Մա Ին Ժուն եւ սա առաջին նման այցելությունն է առհասարակ։ Նա այցելեց տարբեր քաղաքներ, հանդիպեց տարբեր մարդկանց հետ, իսկ հիմնական падգամը այն էր, որ եւ Թայվանը եւ Չինաստանը նույն չինական ժողովրդի մասերն են։ Պարզ է, որ այստեղ երևում է նաև համաչինական այդ միասնականության հրամայականը։ Սա է Չինաստանը շատ հմուտ, շատ գրագետ, չին ժողովուրդ եւ չինական աշխարհակահաղականություն, որից մենք նույնպես շատ բան ունենք սովորելու։ Այսպեսին էին թանկագին բարեկամներ հիմնական զարգացումները վերջի մի քանի օրերին կհետևենք այդ բոլորին եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին եւ ժողովրդին մնացեք բարով։ Կհանդիպենք։